26 skirsnis. Perskirimas 35. Tos dienos vakarą Vinicijus eidamas per forumą namų prie Vykus Tuskus, e, Tuskų gatvės, e, pamatė pauksuotą Petronijaus lektiką, nešamą aštuonių bitinijos vyrų ir rankos maustu juos sustabdęs prie jų prie užuolaidų. Saldžių ir malonių sapnų tau, sušuko jis pamatęs nuduojantį Petronijų. Ak, tai tu, tarė išbūdintas Petronijus. Tai buvau snūdęs, nes naktį praleidau palatinę. Dabar įsiruošiau ką nors nusipirkti paskaityti Ansivyje. Kas girdėti? Vaiktai pas knygininkus? paklausė Vinicijus. Taip, nenoriu ardyti savo bibliotekos, tai kelioniai kaupiu atskiras atsargas. Sako, pasirodė nauji Muzonijaus ir Senekos veikalai. Ieškau taip pat Persijaus ir vieno Vergilijaus eklogų leidinio, kurio dar neturiu. Oi, kaip aš nuvargau ir kaip jis kaudo rankos, maustant ritinius nuo virbų. Nes jeigu jau atsidūrė pas knygininką, smalsumas piria ir šį, ir tą pažiūrėti. Buvau pas Avirūną, e, pas Atraktą ar Giletę, o prieš tai dar pas Osijus, pas tuos, kuris įkūrė Vykus Sandalarijus, Sandalų gatvėje. Prisiekiu kastoru, kaip marina miegas. Buvai palaitine tai aš turiu tave paklausti, kas girdėti. Ar žinai ką nors? Pasiūsk lektiką ir dėklų su knygomis namo ir eime pas mane. Pasišnekėsime apie ansijų ir dar apie kai ką. Gerai, atsakė Petronius, lipdamas iš lektikos, juk žinai, be abejo, kad poryt iškeliaujame į ansijų. Iš kur aš žinosiu? Kokiame pasaulyje tu gyveni? Tai aš pirmas tau pranešu šią žinę? Taip. Būk pasirengęs poryt rytą, žirniai su alyva nepadėjo, skepeta ant storo kaklo nepadėjo ir varebazdis užkimu. E, tad apie dėlsimą nėra nekalbos. Keikė Roma ir jos orus paskutiniais žodžiais, jeigu įmanytų, tai su žeme ją sulygintų arba ugnimi paleistų. Ir veržėsi prie jūros kuo greičiau, įsako, kad tie kvapai vėjo nešami iš siaurų betvelių, varo jį į kapą. Šiandien sudėtos didelės aukos visose šventyklose, kad jis atgautų balsą. Ir vargas Romai, ypač jo senatui, jei greitai neatgaus. Tada nebūtų ko vykti į Ahają. Argi mūsų dieviškasis Cezaris turi tik šį vieną talentą? Atsakė šipsodamasis Petronijus. Galėtų pasirodyti olimpinėse žaidynėse, kaip poetas su savo trojos gaisru, kaip vadeliotojas, kaip muzikas, kaip atletas – netgi kaip šokėjas, ir kiekvieną kartą susirinktų visus nugalėtojams skirtus vainikus. Žinai, kodėl ta beždžionė užkimo? Štai vakar jis įsigeidė šokio prilikti mūsų pariui ir šoko mums ledos istoriją, suprakaitavo ir peršalo. Visas buvo šlapęs ir glitus, lyg tik ištrauktas iš vandens ungurys. Keitė kaukės vieną po kito, sukosi į verpstas, mausavo rankomis, lyg nusigėręs jūreivis, Net šlikštu buvo žiūrėti į tą didelį pilvą ir tas plonas kojas. Paris mokė į dvi savaitės, bet tik įsivaizduok Aheno, Barba, Ledos arba Dievo Gulbino vaidmenyje. Na ir Gulbinas nėra ko ir kalbėti. Tačiau jis nori viešai pasirodyti su ta pantomima, pirmiau Ansijuje, o paskui Romoje. Žmonės jau piktinosi jo viešo dainavimu, bet pagalvok tik, Romos Cezaris pasirodys kaip mimas, o ne, Roma to veikiausiai nepakels. Mano mielas Roma viską pakels, o senatas pareikš padėką tėvinės tėvai. Valandėlę palaukęs pridūrė, o minė tik didžiuojasi, kad Cezaris jos juokdarys. Pasakyk man, ar galima dar žemiau smukti? Petronius guštelėjo pečiais. Tu gyveni savo namuose mąstydamas čia apie lygiją čia apie krikščionis ir turbūt nežinai, kas atsitiko prieš porą dienų. Nagineronas viešai susitokė su Pitagoru, pasirodė kaip nuotaka. Pagalvotum, kad viršytas bet koks beprotybės saikas, teisybė. Ir ką tu pasakysi, atėjo pašaukti flaminai ir iškilmingai sotokį. Buvau ten. Ir aš daug ką galiu pakęsti, bet prisipažinsiu, tuo metu pagalvojau, jeigu yra dievai, tai turėtų duoti kokį ženklą tačiau Cezaris netiki dievų ir neapsirinka. Taigi jis viename asmenyje ir vyriausiasis žinys ir dievas yra teistas, tarė Vinicijus. Petronijus ėmė juoktis. Teisybė, man nebuvo atėję į galvą, bet čia junginys kokio lygi šiol pasaulis nebuvo regėjęs. Paskui statelėjęs tarė. Ir dar reikia pridurti, kad tas dievų netikintis vyriausiasis žinys ir tas iš jų besityčiojantis dievas – jų bijau kaip ateistas. Įrodymas atsitikimas Vesno šventykloje. Koksai pasaulis. Koks pasaulis, toks Cezaris, tačiau ilgai taip nebus. Taip kalbėdamiesi įėjo į Vinicijaus namų šeimininkas linksmai paliepė duoti vakarienę, o paskui kreipėsi į Petronijų. Ne, mano mielas pasaulis turi atgimti. Ne mes jam atnešime atgimimą, pasakė Petronijus. Jau vien todėl, kad Nerono laikai žmogus yra kaip drugelius, gyvena saulės glostomas, o padvelkus pirmam šalčiui žūsta, nors ir nenorėtų. Prisiekiu Majo sūnumi. Nekartą save klausiu, kokiu stebuklu toks Lucijus Saturninas galėjo sulaukti 93 metų, pergyventi Tiberijų, Kaligulą, Klaudijų. Tačiau gana apie tai. Gal leisim man pasiūsti tavo lektiką atgabenti eunikės, E, kažkaip išlakstė man miegai ir norėčiau pasilinksminti. Liep, kad vakarieniai ateitų citristas, o paskui pasišnekėsime apie ansijų. Reikia viską gerai apgalvoti, ypač tau. Vinicijus susakė atgabenti Eunike, bet pareiškė, kad dėl viešnagės Ansijoje neketinas sukti savo galvos. Tesuka ją tie, kas te moka gyventi Cezario malonės spinduliuose. Pasaulis nesibaigęs palatinu, ypač tiems, kurie ką kitą turi širdyje ir sieloje. Ir kalbėjo taip nerūpestingai, taip pagyvėjęs, kad Petronijus buvo nustebintas ir valadėlę žiūrėjęs į jį paklausė. Kas tau darosi? Tu šiandien toks kaip tais laikais, kai dar nešioja auksinę bulę ant kaklo. Aš laimingas, atsakė Veinicijus, pasikviečiau tave apgalvotai norėdamas tą tai pasakyti. Tai kasgi atsitiko, Šis tas, ko nemainyčiau į pačią Romos imperiją. Taip pasakęs atsisėdo, įsispyrė delnais į kryslų porankius, pasirėmė galvą ir ėmė kalbėti šypsenos nušviestų veidų ir spindinčiomis akimis. Ar prisimeni, kaip drauge buvome pas Alla Plaucijų ir ten pirmą kartą pamatei dievišką merginą, kurią pats pavadinai aušrai pavasariu? Prisimeni tą psichę, tą nepalyginamąją, tą gražiausią iš visų merginų ir visų jūsų deivių? Petronijus žiūrėjo į jį taip nustebęs, tarsi norėdamas pasitikrinti, ar jam nepasimaišęs protas. Kaip tu čia kalbi, pagaliau tarė, žinoma, aš atsimenu. O Vinicijus atsakė, aš jos sužadėtinis. Ką? Tačiau Vinicijus pašaukęs pašaukė dispensatorių. Tegu vergai sueina čia visi iki vieno. Gyvai. Tu jos sužadėtinis? Pakartojo Petronijus. Dar nespėjus jam atsikaušėti, didžiulis Vinicijaus namų atrijus prigužėjo žmonių. Bėgo uždusę seniai, vyrai pačiame stiprume, moterys, berniukai ir mergaitės. Atrijuje dalėsi vis anksčiau. Koridoriuose, vadinamuose faucės, aidėjo šūksniai įvairiomis kalbomis. Pagaliau visi sustojo, it mūras pasieniais ir tarp kolonų, o Vinicijus išėjęs prie impluvijaus kreipėsi į atleistinį demą šiais žodžiais. Kas ištarnavo mano namuose 20 metų, tegu rytoj prisistato pretoriui ir gaus laisvę. Kas tiek neištarnavo, gaus po tris aukso monetas ir savaitę laiko dvigubą dovį maisto. Į kaimo ergastulus pasiūsti įsakymą, kad žmonėms būtų dovanotos bausmės nuimtos grandinės, kad jie būtų sočiai maitinami. Žinokite, išaušo man laiminga diena ir noriu, kad namuose vyrautų džiaugsmas. Vergai valandėlę stovėjo tylėdami, tarsi netikėjo savo ausimis, paskui visi kartu iškėlė aukštyn rankas ir kaip vienas sukliko. O, ponia, o! Vinicijus rankos mostu juos atleido ir nors buvo be puolą dėkoti ir kristi po kojomis, visi skubiai išėjo, pripildydami namus džiaugsmo nuo pamatų iki pastogės. Rytoj, pasakė Vinicijus, liepsiu jiems susirinkti saude ir važyti žemėje kokius nori ženklus – tuos, kurie nubrėž žuvį į laisvę paleis lygiją. Bet Petronijus, kuris niekada niekuo ilgai nesistebėdavo, jau atvėso ir paklausė. Žuvį? Aha, atsimenu, ką sakė Hilonas, tai krikščionių ženklas. Paskui ištiesi Vinicijų ranką ir tarė. Laimė visada ten, kur žmogus ją mato. Tebere flora jums žiedus po kojų ilgus metus. Linkiu tau visko, ko tu pats savo linki. Ačiū tau, nes maniau, kad atkalbinėsi, o tai būtų žinoma tik laiko gaišinimas. Aš atkalbinėsiu, anaip tol atvirkščiai sakau tau, kad gerai darai. Aktų vėtrungę, linksmai atsakė Vinicijus, ar užmiršai, ką man andai kalbėjai, kai ėjome iš Grecinos namų? Tačiau Petronijų šaltakraujiškai tarė, ne, bet pakeičiau nuomonę, o luktelės pridūrė. Mano mielas, Romoje viskas keičiasi, vyrai keičia žmonas, žmonos keičia vyrus, tai kodėl man nepakeisti nuomonės? Nedaug betrūko, kad Neronas būtų vedęs aktą, kurios kilmę tyčia dėl jo išvedė iš karalių giminės. Ir kągi, būtų turėjęs garbingą žmoną, o mes garbingą Augustą. Prisiekiu protėjų ir jo jūrų gelmėmis visada keisiu nuomonę, kai tik matysiu, kad atėjo metas arba man patogu. O dėl lygijos, tai jos karališka kilmė yra tikresnė negu pramanyti akties protėviai. Tačiau tu, Ansijuje, saugokis popėjos, įkerštinga. Ne, neketinu. Ansijuje, net plaukas mane nukris nuo galvos. Jeigu tu manai, kad dar kartą mane nustebinsi, tai apsirinki. Bet iš kur toks įsitikinimas? Man tai pasakė apaštalas Petras. A, tau pasakė apaštalas Petras. Čia jau aš neturiu argumentų, bet leisk man imtis kai kurių atsargumo priemonių, bent jau dėl to, kad Petras nepasirodytų esas netikras pranašas, nes jeigu apaštalas Petras kartais apsiriktų, tada prarastų tavo pasitikėjimą, kurio ir ateityje tam apaštalui Petrui tikriausiai dar prireiks. Daryk, ką nori, bet aš juo tikiu. Ir jeigu manai, kad su pašaipa, vis kartodamas jo vardą, mane nuo jo atgrasinsi, tai klysti. Na, Tai dar vienas klausimas. Ar tu jau krikščionis? Lygi šiol ne, bet Paulius Tarsietis vyksta kartu aiškinti man Kristaus mokslo, o paskui aš apsikrikštysiu, nes tavo kalbos, kad jie yra gyvenimo ir džiaugsmo priešai, netiesa. Tuo geriau tau ir lygijai, atsakė Petronius, paskui guštelės pečiais tarė lyg pat savo. Nuostabus dalykas vis dėlto, kaip tie žmonės moka pritraukti sekėjus, ir kaip ta sekta plinta. O Vinicijus atsakė taip karštai, lyg pats būtų buvęs aprikštytas. Taip, tūkstančiai dešimtis tūkstančių jų yra Romoje ir Italijos miestuose, Graikijoje ir Azijoje, yra krikščionių legionuose ir tarp pretorijonų, yra pačiuose Cezario rūmuose. Išpažįsta šį mokslą vergai ir piliečiai, vargšai ir turtuoliai plebėjai ir patricijai. Juk žinai, kad kai kurie Kornelijai yra krikščionys, kad krikščioniai yra pomponija grecina, kad ją buvo matyt Oktavija, o dabar Akti. Taip šis mokslas apima pasaulį ir tik jis gali jam atnešti atgimimą. Negūšiok pečiais, nes nežinia, gal po mėnesio ar po metų pats jį priimsi. Aš, atsiliepė Petronijus, neprisiekiu Leto sūnumi, aš jo nepriimsiu, nors jame glūdėtų tiesa ir išminties tiek žmogiška, tiek dieviška. Jei pareikalautų darbo, o aš nemėgstu dirbti. Tada tektų kai ko atsižadėti, o aš nemėgstu gyvenime nieko atsižadėti. Su tavo būdu, kuris yra it ugnis ir verdantis vanduo, visada galėjo kažkas panašaus atsitikti, bet aš, aš turiu savo gemą, savo kamėją, savo vazas ir savo eunikę. Olimpo netikiu, bet jį įsirengiu žemėje ir klestėsiu, kol mane pervers dieviškojo lankininkų strėlį, arba kol Cezaris man lieps atverti savo venas. Per nelik mėgstu našlaičių aromatą ir patogų triklinijų, myliu netgi mūsų dievus, kaip retorinės figūras ir ahaja, į kurią rengiuosi su mūsų nutukusiu plonakoju, neprilikstamoju dieviškojo Cezariu Augustu, periodoniku, Herkuliu, Neronu, Tai pasakęs, pralinksmėjo vien nuo prielaidos, kad jis galėtų priimti Galilėjo žvėjų mokslą ir pradėjo pusbalsiu dainuoti. Mirtų šakelėm žaliom apipinsiu savo šveitrų į kardą, kaip kad padarė Hermodijus ir Aristogitonas. Paaiškinimas, kaip kad padarė Hermodijus ir Aristogitonas, jie 514 metais prieš Kristų nužudė Atenų tirono brolį tapo kovos prieš tironiją simboliu. Aiškinimo pabaiga. Tačiau tuoj nustojo, nes šauklys pranešė, kad atgabenta eunikijai. Vos jai atvykus buvo paduota vakarienė, per ją, citristui dainuojant dainas, Vinicijus papasakojo Petronijui apie Hilono apsilankymą ir apie tai, kaip tas apsilankymas pakišęs ją mintį eiti tiesiai pas apaštalus, beje, tokia mintis jam kilusi, kada buvo plakamas Hilonas. Petronius, kurį vėl ėmė marinti miegas, persibraukė ranką kaktą ir atsakydamas tarė. Mintis gera, jei geri padariniai, o dėl Hilono, tai aš būčiau liepęs jam duoti penkias aukso monetas, bet jei liepė jį plakti, tai jau reikėjo ir užplakti, nes ką gali žinoti, gal ateityje jam lenksis ir senatoriai, taip lenkėsi jie šiandien raiteliui, e, dervasiuliui vatinijui, abanakt ir nusijėmęs vainikus, pradėjo Seunike ruoštis namo, o jiems išėjus Vinicijus persikėlė į biblioteką ir parašė lygiai tokį laišką. Noriu, kai atversi nuostabės akis, o dieviškoji, kad šis laiškas pasakytų tau laba diena. Todėl šiandien rašau, nors rytoj tave pamatysiu. Cezaris polit iškeliauja į Ansijų ir aš dėja turiu jį lydėti, juk esu sakęs tau, E, kad jo nepaklausius pakiptų grėsmė gyvybei, o dabar aš neturėčiau drąsos mirti. Bet jeigu tu nenori, parašyk man tik vieną žodį ir aš pasiliksiu, o Petronijus tegu pasirūpina, kaip nukreipti nuo manęs pavojų. Šiandien džiaugsmo dieną apdalyjau dovanomis visus vergus, o tuos, kurie ištarnavo mano namuose 20 metų, rytoj nuvesiu pas pretorių, kad duotų jiems laisvę tu, brangioji, turi mane už tai pagirti, nes man atrodo, kad šis pasielgimas atitinka tą palaimingą mokslą, kurį tu išpažįsti. O be to, tai padariau dėl tavęs. Pasakysiu jiems rytoj, kad tau turi nusilenkti už laisvę, kad tau būtų dėkingi ir šlovintų vardą tavo. Užtat pats pasiduodu į tavo ir laimės nelaisvę ir kad niekada iš jos neįsivaduočiau. Te būna prakeiktas ansijus ir tos Aheno barbo kelionės. Jaučiuosi tris kart, keturis kart laimingas, kad nesu toks išmintingas kaip Petronijus, nes tada gal reikėtų keliauti į Ahają. O kol kas įsiskyrimo valandą man pasaldins mintys apie tave. Kada tik galėsiu ištrūkti, sėsiu ant žirgo, išvaliuosi į Romą, pradžiuginti akis tavo reginiu ir ausis tavo švelnių balsų. O kai negalėsiu, pasiūsiu vergą su laišku ir klausimais apie tave sveikinu tave dieviškoji ir apkabinu tavo kojas, nepyk, kad vadinu tave dieviškoje. Jei uždrausi, paklausysiu, bet šiandien dar nemoku kitaip, sveikinu tave iš būsimų tavo namų, visa siela. Perskirimas 36. Romoje buvo žinoma, kad Cezaris pakeliui norėjo aplankyti Ostiją, tikriau sakant, didžiausią pasaulyje laivą, kuris ką tik atvežė iš Aleksandrijos grūdus, o toliau pakrantės keliu plauks į Ansijų. Paaiškinimas pakrantės kelias vyja lito ralis. Paaiškinimo pabaiga. Įsakymai jau buvo duoti prieš keletą dienų, todėl nuo pat ryto prie porta Ostiensis rinkosi vietiniai žiopsotojai ir įvairiausių svetimšalių minios paganyti akių po Cezario palydą, į kurią Romos plebėjai niekada negalėjo atsižiūrėti. Kelias iki Ansijaus nebuvo nei sunkus, nei tolimas, o pačiame mieste, susidedančiame iš puikių valdiškų rūmų ir dvarų, galėjai rasti visus patogumus ir net rafinuočiausią tų metų prabangą. Bet Cezaris buvo pratęs imtis į kelionę įvairius savo mėgstamiausius daiktus, pradedant muzikos instrumentais ir namų apyvokos veikmenimis, baigiant skulptūromis ir mozaikomis, e, kurios būdavo išdėliojamos net trumpai jam sustojus kelyje pailsėti, arba pasistiprinti. Todėl kiekvienoje išvykoje įlydėdavo tuntas tarnų, jau nekalbant apie pretorionų būrius ir augustijonus, kurių kiekvienas turėjo atskirą vergų pulką. Tos dienos ankstyvą rytą kampanijos piemenys apsimovė kojas oškų kailiais, saulės nugairintais veidais, genė per vartus 500 asilių, kad į Ansijų atvykusi popėja rytojos dieną galėtų kaip visada įsimaudyti jų pienę. Žmonės patenkinti juokėsi žiūrėdami į dulkių debesyse linguojančias ilgas bandos ausis ir džiaugsmingai klausėsi botagų švilpesio ir laukinio piemenų reikavimo. Praėjus asilims, spiečiai rūmų tarnų puoliant kelio ir uoliai nušlavę imi varstyti gėlėmis bei pinijų skujomis. Minė nebepasididžiavimo kartojo, kad visas kelias iki pat ansijaus taip nuklotas gėlėmis surinktomis iš aplinkinių privačių sodų ir net supirktomis už didelius pinigus iš prekiautojų prie porta e, Mugionis, prie galvijų vartų. Vis labiau dienuojant kas valandą žmonių debesys didėjo. Kai kas atsivedė visą šeimyną, kad laikas jiems per daug neprailgtų įsidėliojo atsineštą maistą ant naujai Cerero šventiklai skirtų akmenų ir užkendžiavo poplynų dangumi. Kai kur susispėtė bureliai juose, toną davė visko matę vyrai kalbėjo apie Cezario išvyką, taip pat apie jo būsimas keliones ir kelioniai apskritai, jūreiviai ir senikariai porino tolimų žygių metu girdėtų stebuklus tose šalyse, kur lygi šiol romėnas dar nebuvo kojos įkėlęs. Miestiečiai, kuriems gyvenime toliau niekur neteko būti, tik lygi vyja apie, čia apstulbę klausėsi apie Indijos ir Arabijos stebuklus, apie Britaniją supančius archipelagus, kur vienoje salelėje – Briarėjas laikė užmigusį Saturną. Gyvena dvasios apie hiperborėjų kraštus, apie sustingusias jūras, apie okeano vandenų šnypštimą ir kauksmą, kai besileidžianti saulė nyra į gelmenis. Paaiškinimai. Vienoje salelėje Briarėjas laikė užmigusi Saturną. Briarėjas graikų mitologijoje šimtarankė pabaisa su 50 galvų padėjo Dzeusui kovoje su titanais ir Kronu. Romėnai Kroną tapatino su Saturnu, kurį užklupo mėgantį vienoje Britanijos jūros saloje. Hiperborėjų kraštas – mitinė hiperborėjų šalis šiaurėje. Paaiškinimų pabaiga. Tokią žinias už gryną pinigą priėmė Romos skurdžiai, juk jomis tikėjo netgi tokie vyrai kaip Linijus ir Tacitas – Kalbėjo ir apie laivą, kurį ketino aplankyti Cezaris. Jis gabenas dviejams metams kviečių ir dar 400 keleivių, tiek pat įgulos ir aibę laukinių žvėrių busimoms vasaro žaidynėms. Tai kėlė visuotinį palankumą Cezariui, kuris ne tik maitino, bet ir linksmino minę. Ji labai pakeliai rengėsi jį pasveikinti. Tuo metu pasirodė būrys Numidijos raitelių priklausančių pretorionų kariuomeniai. Jie buvo apsitaisę geltonais drabužiais, su raudonomis juostomis ir dideliais auskarais, e, blikčiuojančiais aukso švaitais ant juodų jų veidų. Bambukinių iečių smaigaliai žiūrėjo saulėje kaip liepsnelis. Jiems prajojus pasirodė vilkstinė panaši į procesiją. Minios grūdosi norėdamos iš arčiau pažiūrėti eitinių, bet atžygiavę piešių pretorionų būrėjais reikėvę palei kelią abipus vartų ir neleido brautis Lingavo vežimai gabeno purpuro pavienes, raudonas ir violetinės, taip pat baltas kaip sniegas, aukso gijomis, ataustas bisono pavienes, rytietiškus kilimus ir citrinmedžių stalus, ir mozaikos gabalus, virtuvės reikmenis ir narvelius su rytų, pietų bei vakarų paukščiais, kurių smegenys arba liežuvėliai bus skirti Cezario stalui, ir amforą su vynu, ir vaisių pintinės. Tačiau daiktus, kuriuos bijotas lankstyti ar sukulti vežimuose, gabeno pėsti vergai. Šimtai žmonių nešė indus ir statulėlės iš korinto varių. Vieni etruskų, kiti graikų vazas, dar kiti auksinius, sidabrinius arba Aleksandrijos stiklo indus. Saugojo juos nedideli pėščių ir aitų pretorionų būrei, kiekvieną vergų kuopelę lydėjo prižiūrėtojai su rimbais, kurių gale ne pleuškynė, o alavo ar geležies gabalas Ta žmonių vilkstinė atsargiai ir susikaupusi nešant įvairius daiktus buvo panaši iškilminga religinė procesija. Ir tas panašumas darėsi dar iškesnis, kai pasirodė Cezario ir jo rūmų muzikos instrumentai. Ten buvo matyti arfos, graikų liutnios, hebrajų ir egipto liutnios, lyros, formingos, citros, švilpinės, ilgi lenkti trimitai ir cimbolai. Žiūrėdamas į šią instrumentų jūrą, saulėje žvilgančią auksų bronzą brangakmeniais ir perlais, galėjai pamanyti, kad Apolonas ar Bakhas išsileido į kelionę po pasaulį. Toliau pasirodė puošnios karukos, pilnos išmoningai sugrupuotų akrobatų, šokėjų vyrų bei merginų su tirsais rankose. Paskui juos važiavo vergai, skirti ne patarnavimams, bet išdykavimai. Mergytės ir berniukai surinkti iš visos Graikijos ir Mažosios Azijos, ilga plaukiai, arba į auksinius tinklelius sudėtomis garbanomis, panašus į amūrus, nuostabiais veidukais, bet ištisai užteptais storų kosmetikos sluoksnių, kad jų švelnios odos nenugairintų kampanijos vėjas. Ir vėl atžygiavo pretorionų būrys, milžinais į kambrai, barzdauti, keltonplaukiai, rudaplaukiai, mėlynakiai, jų priešakie vėliavnešiai vadinamieji imaginarijai, nešė Romos erelius lentelę su užrašais – mažas romėnų ir germanų dievų skulptūras ir pagaliau Cezario statulėlės ir bistus. Iš po kailių ir kariškų šarvų buvo matyti rankos įdegusios ir stiprios, kaip karo mašinos sugebančios valdyti sunkius ginklus, kuriais aprūpinti šios rūšies sargybiniai. Regi žemė linko nuo jų ritmingų sunkių žingsnių, o jie, lyg suprasdami savo jėgą, kurie gali pavartoti net prieš Cezarį, iš aukšto žvalgėsi į gatvės smulkmę – matyt užmiršę, kad daugelis jų pačių atėjo į šį miestą sukaustyti grandinėmis. Tačiau jų buvo menka saujelė, o pagrindinės pretorijonų pajėgos pasiliko stovyklose būdėti mieste ir laikyti jį paklusnų. Kai pražygiavosi kambrai, pasirodė vedami kinkomieji Nerono tigrai ir liūtai. Jeigu Cezaris įsigeis mėgdžioti Dionysą, kad būtų ką pakinkyti į žygio vežimus – vedė juos indai ir arabai, už antkaklių parišę plieno grandines, taip apkaišytas gėlėmis, kad atrodė jos vien iš gėlių nupintos. Patyrusių bestiarių prijaukinti žvėrys žiūrėjo į minę savo žaliomis lyg užmiegotomis akimis tarpais pakėlė didžiulės galvas, šnapždami traukė iš nervę žmonių kvapus ir laižėsi širkščiais liežuviais nukius. Paskui pasipylė Cezario vežimai ir lektikos, didesnės ir mažesnės auksinės arba purpurinės, inkrustuotos dramblio kaulų perlais arba blikčiuojančios brangakmeniais, toliau vėl nedidelis pretorijonų būrys su Romos ginkluote, kurį sudarė vien italų kariai savanoriai, po jų naujai įsipuošę patarnaujančių vergų ir berniukų pulkai ir pagaliau pats Cezaris, kurio artėjimą iš tolo skelbė minių šūksniai. Paaiškinimas. Italų kariai savanoriai Italijos gyventojai dar Augusto buvo atleisti nuo karo tarnybos, todėl vadinamoji Covors Italika, paprastai stovinti Azijoje, susidėjo iš savanorių. Taip pat ir pretorijonų sargybos būriuose, jeigu juos sudarė nesvetim šaliai, tarnavo savanoriai. Paaiškinimo pabaiga.